Barrers. Aprofitant els jocs florals de l'escola, Tercer va fer un acròstic eh, del que enyoraven i va ser molt bonic. Quart va fer un caligrama, eh, cinquè una carta a un familiar i sisè una, un poema que compara la nostra vida amb un, ar amb un arbre. I què és això? Eh, alun, alumne de l'escola. Alumne de l'escola. A l'alumne de l'escola el, el, mona, el mural és participatiu. Tenis llapis i paper i us animem, i us animem a, a escriure a que enyoreu.